produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, February 2005, Luke chapter 5. Εγέννητο δε ειν τότον οκλον επικίστε αυτό, και ακούειν τον λόγον του Θεού, και αυτός είναι στός παρά την λίμνην γενισαρετ. Και είδεν πλοία δύο, εστότα παρά την λίμνην. Είδε αλληλείς απ' αυτον αποβάντες, επλύνον τα δίκτυα. Εμβάστε εις εν των πλοίων, ο Ιν Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολικον, Κατήσας δε εκ του πλοίου εδίδασκην τους όκλους. Ωστε επαύσα το λαλόν, είπεν προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το μπάθος, και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις αγράν. Και αποκριθείς Σίμων είπεν, επιστάτα, διόλις νύκτος κοπιάσαντες, ουδεν ελαβόμεν, επίδε το ρήμα σου χαλάσω τα δίκτυα και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, διαιρίσετο δε τα δικτυά αυτών, και κατένευσαν τις μετόχες εν το ετεροπλείο του ελτόντα συλλαβέστε αυτής, και ήλταν και έπλησαν αμφότερε τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδόν δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν της εν Ιησού λεγόν, «Εξέλτε απ' εμού, ότι αν μαρτωλός ημί Κύριε, Ταμβόσκαρ περιεσκήν αυτόν και πάντας του συναυτό, επί τη αγρατών ικτιών, ον συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιακωβόν και Ιωβανίν, βιούς η ήσαν κοινωνίτο Σίμωνη, και είπεν προς τον Σίμωνα Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρόν, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην αφέντες πάντα, οικολούθησαν αυτό και γένετο εν το ίνι αυτον εν μια των πόλεων και ιδού ανήρ πλήρης λεπράς. Ιδόντε τον Ιησούν πέσον επί πρόσωπον, εδιήτη αυτού λεγόν, Κύριε, εάν τέλεις, δίνασε με καταρίσε, και εκτείνας την κύρα ύψατο αυτού λεγόν, τέλου, καταριστείτε. Και ευθέως η λέπρα απήλτεν απ' αυτού, και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή υπήν, αλλά απελτών δείξον σε αυτόν το γερί, και προσένην και περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξεν Μωυσής εις μαρτύριον αυτής. Τι ήρκετο δε μάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρκον το όχλι πολύ, ακουίν, και θεραπεύεστε από τον ασθενείον αυτόν. Αυτός δε είναι υποχωρών εν τες ερήμης και προσευχόμενος και γένετο εν μία των ημερών, και αυτός ειν διδάσκον, και ήσαν κατήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ή ήσαν ελληλιτώτες εκ πάσης κόμις της Γαλιλαίας και Ιουδαίας, και Ιερουσαλήμ, και δύναμις Κυρίου ειν ίστο γιάστε αυτον. Και ειδού, άντρες φέροντες επικλίνης ανθρωπόνος ειν παραλληλημένος, και ζήτουν αυτον εις εγκίν, και τίνε αυτον ενώπιον αυτού, και μη ευρώντες πίας εις ενέγκωσιν αυτών δια των όκλων, αναβάντης επί το δώμα, δια των κεράμων, κατήκαν αυτών συν το κλινιδίο εις το μέζον εμπροσθέν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτον είπεν, «Άνθρωπε, αφέον της οι σου, και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, «Τις εστιν ούτως ως λάλη βλασφημίας, τι έστειν ουτως ως αμαρτίες αφήνε, ημιμόνος ο Θεός». Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπεν προς αυτούς. Τι διαλογίζεστε εν της καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον υπήν, αφαιόνται εσύ η αμαρτία σου, ή υπήν εγύρε και περιπατή. Για να ειδείτε ότι ο βιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιένει αμαρτίας, είπεν το παραλελειμμένο. Συλλεγώ, εγύρε, και αράστον κλινίδιον σου, πορεύου εις τον οίκον σου, και παραχρήμα αναστάσεν όποιον αυτον, άρα σε φωκατεκίτο, απίλτεν εις τον εικόν αυτού, δοξάζον τον Θεόν, και έκστασης έλαβεν απαντάς, και εδοξάζον τον Θεόν, και πλήστησαν φόβου λέγοντες ότι, είδαμεν παράδοξα σήμερον, και μετά ταυτά, εξήλτεν και εθέασα το τελώνιν ονόματι Λεβίν, κατήμενον επί το τελωνίον, και είπεν αυτό, ακολούθημι, ότι καταλοιπών πάντα αναστάς οικολούτη αυτό, και επί συντοχήν μεγαλήν λεβείς αυτό εν τη οικία αυτού, και ειν όκλος πολλής τελωνών, και άλλων οι ίσαν μετ' αυτόν κατακείμενοι, και εγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς αυτών προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίεται και επίνεται, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν προς αυτούς, «Ούχριαν εκούσιν οι υγιενόντες ιατρού, αλλά οι κακούς έχοντες, ούκ ελίλητα καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετανιάν. Ήδε είπαν προς αυτόν, οι ματητέ Ιωάννου νηστεύουσιν πυκνά, και δε εισις πιούντε ομοίους και οι των Φαρισαίων. Ήδε σύ, εστίουσιν και πίνουσιν, ότι Ιησούς είπεν προς αυτούς, μη δίναστε τους διούς του νυμφωνός, ενώ ο νυμφίος αυτόν εστίν, ποιησε νηστεύσει ελεύσονται δε ημέρη και όταν απαρτεί από αυτόν ο νυμφιός, τότε νηστεύσουσιν εν της τις Έλεγεν δε και παραβολήν προς αυτούς ότι ουδείς επιβλήμα από ηματίου καινού σκησάς επιβάλλει επί ηματίων παλαιών, είδε μίγε, και το καινόν σκήσει και το παλαιό, ου συμφωνήσει το επιβλήμα το από του καινού, και ουδείς βαλήν ο νέον εις ασκούς παλαιούς, είδε μίγε, ρίξει ο ίνος ο νέος τους ασκούς, και αυτός εγκυφίσεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά είναι νεόν εις ασκούς καινούς βλητέων, ουδείς ποιον παλαιόν τελεινέων. Λεγιγάρ, ο παλαιός Χριστός εστίν.